6 sinf qadimgi dunyo tarixi 33 paragraf salafiylar davlati va Yunon Baxtira podshohligi O'rta Osiyo salafiylar davlati tarkibida miloddan avvalgi 323-yil makedoniyalik Aleksandr vafot etdi. U barpo etgan davlat 3 qismga, ya'ni Makedoniya, Misr va Suriyaga bo'linib ketdi. Bu davlatlar Aleksandrning eng yaqin lashkarboshlari tomonidan boshqarildi. uzoq davom etgan o'zaro urushlardan keyin miloddan avvalgi 312-yilda kichik makedoniyalik Aleksandrning boshlaridan biri Salaf Bobul, ya'ni Suriya davlati hukmdori bo'ldi. Salafka davlatining tarkibiga Mezopotamiya, Eron, Parfiya, Marg'iyona, sug'diyona baxtira kirar edi. Salavk o'z davlati tarkibiga kirgan O'rta Osiyoni alohida viloyatlar, ya'ni satrapliklarga ajratdi. Ularning har biriga boshliq satrap hukmronlik qilar edi. Davlat mudofaasi va qo'shinlarni tashkil etish bilan sobiq lashkar boshlaridan tayinlangan strateg shug'ullanar edi. Salavk o'z o'g'li Antioxni sharqiy viloyatlar, ya'ni Parfiya, Marg'iyona, Baqtriya, Sug'diyonaga noib etib tayinladi. Antiox ulkan davlat boshida turib, uni 20 yilga yaqin boshqardi. Asta sekinlik bilan Sug'diyona, Baqtriya va Marg'iyonada tinch hayot tiklana boshlandi. Bu, bu yerlarda yangi manzilgohlar, shaharlar bunyod etildi. Savdo-sotiq, dehqonchilik va hunarmandchilik rivojlandi. Baqtira, Maroqanda, Marg'iyona Antioxiysi, ya'ni Marf, Termiz yirik shahar va madaniyat markazlariga aylandi. Yunon Makedon istilolaridan keyin O'rta Osiyo tarixida antik davr boshlandi. Bu yurishlar oqibatida G'arb va Sharq o'rtasida madaniy munosabatlar kengayishi sodir bo'ladi. baqtriyada Yunon yozuvi, Yunon og'irlik o'lchov birliklari, pul munosabatlari, hunarmandchilik va san'at buyumlari tarqaldi. O'z navbatida Yunonlar ham baqtriyaning binokorlik va hunarmandchilik an'analarini o'zlashtirdilar. Yunon baxtriya davlati Milotdan avvalgi 250-yilda Baktriya Salafkiylar davlati sarkibidan ajralib chiqadi. Antik davr tarixchilarining xabar berishicha, mingta Baktriya shahri hukmdori bo'lmish Diadod o'zini podsho etib e'lon qiladi. Shu voqeadan boshlab Yunon Baktriya davlati tarixi boshlanadi. Milotdan avvalgi 250-yilda Salafkiylar davlati tarkibidan ajralib chiqqan Parfiya Baktriyaning asosiy raqibiga aylanadi. Bakteriyadan tashqari, Yunon Bakteriya podshohligi tarkibiga Sug'diyona va Marg'iyona ham kirgan. Diodotdan keyin Yunon Bakteriyada hukmronlik davlat tarixida sezilarli iz qoldirmagan Eftidimga o'tadi. Eftidimning o'g'li Demetriy hukmronligi davrida Yunon Bakteriya podshohligi eng katta sarhadlarga ega bo'ldi. Hindistonning bir qismi esa bu davlatga qo'shib olindi. Partiyada hokimiyat Mitridat bir qo'liga o'tishi bilan U Baktriyadagi harbiy tazyiqni kuchaytiradi. Yunon Baktriya davlati tinimsiz urushlar olib borishga majbur bo'ladiki, bu hol uning kuchsizlanishiga sabab bo'ldi. Bundan foydalangan ko'chmanchi Yo'ychi qabilalari miloddan avvalgi 140-130-yillar oralig'ida Yunon Baktriya davlatini bosib oladilar.